moi boa tarde, queridos amigas e amigos da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da terra de Trasancos. Un mes máis, neste caso, no mes de marzo, aquí estamos. Que somos... Quen somos? En la, en la radio, ¿no? Estamos en la radio, ¿verdad? Sí. Pero Quen somos, ah, sí, Sara? Me meto, meter baza. Estamos metendo baza. Me, metendo ¿sí? baza, sí. Pero quen somos, Sara? Eh... Somos Teima, Teima. Down, Ferrol. Ferrol. Moi ben. Teima Down, Ferrol, sí. Estamos metendo baza. Uh -huh. Radio Libre. Na Radio Libre. E eh, comunitaria da Terra de Trasancos. Na FM 102.3. <clears throat> Pois aquí estamos unha tarde máis, uh -huh. vale? Sí. A equipa Teimuda eh, facendo este programa de Metendo Baza. Oxe vamos a falar moito das persoas coa síndrome de Down. E pronto vos vamos a explicar por qué. Porque foi o 21 de marzo, un día importante para as persoas coa síndrome de Down, vale? E por eso hoxe vamos a falar moito delas. Ben, eh, vos decía que hoxe vamos a falar largo e tendido das persoas coa síndrome de Down e tamén da primavera, porque o 21 de marzo tamén empeza a primavera, verdad? E coa canción tan bonita, coa peza tan bonita da primavera de Vivaldi, vamos a facer un resumo do que vai a ser o noso programa hoxe, vale? Vamos a, fa vamos a falar moitas voces, de enquedanzas, de soños, de talento, das barreiras as que se atopan nas súas vidas. Vamos a chegarnos a historias de amor, de admiración, de pasión, de esforzo, de dificultades no cotío e tamén de discriminación. Vamos a contar historias de persoas, persoas como calquera de nós, persoas coa síndrome de Down. e coa primavera acompañándonos, pois vamos a facer ese pequeno resumen. E, como sempre, estamos aquí a equipa Teimuda, que a formamos Sara Naveiras, Manolo López, Sara Bustabat, Carmen Braje, Teresa Vázquez e unha servidora, Merce Alonso. As ariñas, como lle chamamos, hoxe que normalmente nos traen a actualidade teimuda, Oxe, sin embargo, nos van a chegar Sara Naveiras, unha historia que fala de talento, de talento nas persoas coa síndrome de Down. E Sara Gustavat nos vai a chegar unha bonita historia de amor. No canal de denuncia, a nosa compañeira Carmen Braje traenos unha de tantas situacións de discriminación e vulneración de dereitos nun grupo de persoas coa síndrome de Down, tratando de poñer en claro os presuicios que se transforman en verdadeiras barreiras para a participación e disfrute das persoas. Na sección relativa á situación do transporte e as comunicacións na comarca, que nos la conta a nosa compañeira Teresa Vázquez cun convidado hoxe, Fernando Ramos, representante do Foro do Ferrocarril, e tamén escoitaremos a un home coa síndrome de Down Tony para mostrar as dificultades no seu desplazamento, no seu día a día para poder chegar ao seu traballo. O noso compañeiro Manolo vai nos falar de cociña e de guitarra eléctrica, porque vamos a falar de mar que tamén é unha estupenda muller coa síndrome de Down. E remataremos co apartado coa T mayúscula, onde pretendemos deixar claro a nosa opinión sobre o mundo en esta ocasión remataremos o programa coa lectura do manifesto en defensa dos dereitos das persoas coa síndrome de Down que o lerán Manolo e Sara Naveiras. Moi ben, Pois imos ir empezando e mm, vamos a poñer un pouco ese marco, vale, que vai a ser o noso marco para hoxe. Porque hoxe, como lles decíamos, queremos visibilizar os presuicios e as barreiras sociais que impiden a inclusión real das persoas coa síndrome de Down. Reivindicar respecto para elas e exixir que se garanta o seu dereito ao emprego digno, a unha educación de calidade e a súa plena participación na comunidade, que vai pasar sempre por un transporte público de calidade que lles facilite dita participación e inclusión. En decembro de 2011, a ONU designou o 21 de marzo Día Mundial das Persoas coa Síndrome de Down para lembrar a súa dignidade inherente, a súa valía e a súa valiosa contribución como persoas promotoras da diversidade nas súas comunidades. A data urdiu como simbolismo numérico relacionado coa naturaleza xenética da síndrome de Down, ocasionado por tres cromosomas no par 21, de aquí o 21 do 3. A campaña de Down España deste ano, que é a nosa federación, a que nos nos unimos, di non son eu, es ti, poñendo de manifesto que ter síndrome de Down non é un problema. O problema é que o temos nós se pensamos o contrario. Estamos de acordo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Pues vamos a poner ahora un pequeño trabajo que da Down España mandó unos en este es El impedimento es que en tu trabajo piensen que solo vales para hacer fotocopias y ordenar los bolígrafos del armario por colores, y no puedas desarrollarte profesionalmente. Y si no, que se lo pregunten a Sara. Jefe, no soy yo, eres tú. En Down España apoyamos el empleo inclusivo para que este tipo de impedimentos desaparezcan. Colabora en 21demarzo.org. Moi ben, pois esa é a idea, verdad? Eh, o problema non é ter síndrome de Down, o problema o mellor é que pen, o que pensamos nós que é un problema para as persoas coa síndrome de Down non é así. Así que vamos a dar paso a nosa primeira historia que hoxe nos la vai a presentar o compañeiro Manolo López que nos vai a facer, nos vai a falar eso dunha historia de esforzo, de ilusión, pero tamén de, tamén de prexuicios. Prexuicios que temos ás veces coas persoas coan síndrome de Down. Pero temos que ter claro que teñen os mesmos soños, en que danzas que as demais, pero moitas máis barreiras para cada luz. Así pois, Manolo, tes a palabra. Contanos a quen nos vais a presentar. Vale. Os vou a, a hablar de unha chica que se chama Mar. É unha joven de, de 26 años que vive en Arón e tamén teñe sin de A ella le canta la música. está aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica. Le gusta mucho bailar y también le encanta la cocina. Hace un tiempo intentó estudiar cocina, pero sus profes no tenían confianza en ella y no le, le permitían ni siquiera usar los cuchillos. Así, es muy difícil aprender, pero a ella sigue intentándolo, como dice de una de sus canciones favoritas, cuando me siento bien, la sartén se pega y me sale la tortilla redondita. <laughs> Ahora os presentamos a Mar y a su madre, que, que trabajan en equipo en la cocina, y nos va a contar cómo hacen uno de sus platos favoritos, arroz a la cubana. Pues bueno, eh, se encontró muchas barreras para hacer ese ciclo y ella llegó a un momento determinado que decidió dejarlo. Sus palabras fueron, no me echan de menos y yo a ellos tampoco. Mm. Pero aún así ella siguió aprendiendo eh, cocina. Aprendimos en casa, hizo otros otras formaciones en las que le fue genial, con las prácticas incluidas, y, aprendió muchas cosas. Mar es de esas personas que aprenden solo por estar, no porque alguien les enseñe. <laughs> y, por mi gusto también. Claro, porque te gusta. sí. Desde hace un tiempo, Mar, hay días que se ocupa de cocinar para las dos. Y hablamos de un menú elaborado es decir, un primer plato que incluye verduras y un segundo plato con carne o pescado a la plancha o huevos y la guarnición que puede ser pasta, arroz, patata o nada, depende. <laughs> Depende de los menús. Sí. Y Marillo estuvimos hablando de esta intervención y ella dijo que quería contarnos, porque es una comida que le gusta mucho, eh, cada vez que hablamos de Mar, mañana qué comemos, ¿qué dices, Mar? Bueno, vos decía algo de pasta. Algo de pasta, porque los espaguetis te encantan. ¿Y cuando no es pasta, qué dices? Bueno, cuando no es pasta a veces me apetece la carne. Aunque me apetece más el arroz, que me gusta más. El mm. arroz. Arroz con huevos, ¿verdad? Maravilloso. Sí. sí. Pues cuéntanos, cuéntanos tú cómo cocinas el arroz por ejemplo. Depende de los ajos. Depende. Uno o dos. ajos. ¿Qué les haces a esos ajos? Después coges el aceite. Sí. Algo del sal. Sí. Después vamos. Eh, le, le los ajos. Sí. Depende de la temperatura de, que pones. Le pones una temperatura para que los ajos, ¿qué tienen que hacer los ajos? Y, dorarse. Dorarse. Mm. Muy bien. ¿Y cuando están dorados? de cuando están dorados. Depende de la cantidad del arroz. Porque tenemos una medida de arroz, ¿verdad? Sí. Usamos un vaso para medir el arroz. ¿Sí? Sí. Depende de los que seamos, pero normalmente para ti y para mí, un vaso pequeño, ¿verdad? Sí. Y le echamos ese arroz. Eso. Puedes echar el arroz, como decías, en plan dos o tres y del agua depende de, las porciones. Claro, depende de la porción que uses, del, vaso, ¿no? De ¿Cuántas de agua le echamos? Al arroz que hacemos normalmente, ¿cuántas le echamos? Es un tres. Tres, tres de agua, ¿verdad? Sí. Pero eso después, ¿el arroz dónde lo echamos primero? Es en un vaso. ¿Y con los ajos lo echamos? ¿Y lo daramos un poquito? Mm, sí. ¿verdad? Y después le añadimos el agua. Y después tiene que, que esperar y contar y hacer una suma. Y esto es de que son 20 minutos de cocción. Ese que hacemos, porque hay otros que tienen otros tiempos, pero porque ¿dónde tenemos que mirar cómo se hace? en el eh, que tiene unas e-, e-, etiquetas. En la etiqueta, ¿verdad? Ahí es donde miramos cómo se hace. Aunque tú ya no lo miras, porque ya sabes de memoria. Mm, eso. Sí. Mm, y voy sumando. Claro. Vas esperando a que pasen los 20 minutos. Mm, eso. Vale. Y una vez que pasan los 20 minutos... Pues coges una sartén, le echas el aceite, depende de, de cuánto aceite. Sí. Lo dejas calentar y después cuando está caliente, depende de los huevos que haces, o uno o dos. Sí. Lo vas echando y lo vas dejando que se haga. Claro. Sí. Y, ya tenemos el arroz y los huevos. Sí. ¿Y les echamos algo más? Y no sé qué más era. ¿A veces hacemos tomate? No mm, sé. ¿Y cómo hacemos ese tomate frito natural? Ah, los tomates cuando están. cuando tienen la piel y demás. Sí. Se pasa de, un, de un, colador chino. Sí. Pero primero los ah, lavamos, ¿no? Sí. ¿Y los echamos en qué? que es en agua fría si <laughs> los lavamos en agua fría. Pero ¿te acuerdas que echamos un poco de cebolla, un poco de aceite, mm, a veces ajo, ¿no? Y luego los tomates. Y después al final sí que es cuando lo pasamos por el colador chino. ¿Sí? No, ¿Y cómo está eso de rico? Bueno, de rico está hasta que te, hasta que delicia muy bien la boca. <laughs> y está tan rico que no sé. <laughs> Moi ben, pois nada, Mar, eh, unha teimuda considerable, eh, incansable coas súas pelexas, e sigue querendo eh, dedicarse á cociña, a pesar de todo. E por eso, hoxe, queremos dedicarlle este tema que sabemos que lle gusta moito e que fala de cando nos sentimos ben, a tortillita saeme redondita. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, vallata y tu voz dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las puertas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. qué suerte Cuando me siento bien, aparco donde sea. Pinto los semáforos de verde siempre. Regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera. Menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida. Bueno, pues queríamos, dedicarle esta canción a nos amar para que siga atendo todo, todo o, o empeño do mundo para seguir eh, teimando. De canto sona esta, esta melodía que empieza un canal de denuncia Monse Carmen tamén nos trae eh, bueno, ao seu canal unha serie de situacións que viven as persoas coa síndrome de Down no noso país. Así que, Carmen, damos te paso para cando queiras. Ola. Imos xa un hotel rechaza a un grupo de mozos con síndrome de Down por si molestan. A Federación Española de Down España denunciou ao, hotel Cabo de Gata, Cabo Gata, Praza Suís de Almería pertencente a ZH Hotels. Impediu aloxearse a un grupo de mozos con síndrome de Down en viaxe de fin de curso, porque este tipo de persoas podería molestar ao resto de clientes. Dende a dirección do hotel piden desculpas á Federación e afirman que se tratou dun malentendido. O caso está en manos da Fiscalía de Almería. Non se fixo público por victimismo, senón para facer pedagoxía pública, explica Agustín Matía, xerente de Down España. A Federación Española de Down España puxe os feitos en coñecemento, en coñecemento da Fiscalía da cidade por entender que constituen un, clas, un caso claro de discriminación ás persoas con discapacidade e que vulneran a Convención Internacional dos Dereitos das Persoas con Discapacidade. Moi ben, moitas gracias, Carmen. Queres decir a túa opinión e a túa visión? Sí, Eu creo que estas persoas as tratan diferentes polo, porque teñen rasgos diferentes. E, eh, e por eso creen que non poden traballar oito horas. E digo eu, non pode haber unha, nunha empresa ordinaria un empregado que sexa menos apto que unha persoa con síndrome de Down? Eu creo que sí. O que pasa é que como a persoa que ten o síndrome de Down, aínda que teña a mesma formación que o outro empregado, ao que ten a discapacidade, mírano pon, con lupa. Estou moi de acordo, moi de acordo co que tides. Que dis, Manolo, estás de acordo? Sí, eu sei, de acordo. Uh -huh. Os rasgos das persoas coa síndrome de Down a veces son suficientes para levantar presuicios na xente. Estou moi de acordo. Moi, moitas gracias, Carmen. De nada. vamos a ir dándolle paso a compañeira Sara Naveiras, uh -huh. que hoxe eh, nos vai a falar de talento, de talento, verdad? De moito talento, Sara. Sí. Eh, moi ben, pois contanos cando ti queiras a quen nos vai a, nos vas a presentar só so, a parte, si sí, a quen nos presentas? Eh, a Fran Rey. Uh -huh. Ola, boa tarde. Son Sara Naveira e vou presentar a un joven que, que escuta moita música, que vive entre Ferrol e a Coruña e que fai moitas, moitas viaxes el. Nos vai contar máis cousas de quen é é a que o que se dedica. É o que se dedica, moi ben. En que tipo de eventos pintas música? Tipos de eventos de enki, de rap e de máis música. Uh -huh. eh, eh, non det er opasalt med en tanto. En en casa y en Juventus. ¿Cómo te cachas hacerte te? A veces sobre eventos y hay como se llama 21, hay veces el mundo de DJ. ¿Quién te ayudó y formó clases? me informó sobre la música y la pasión como DJ. Y ahí me enseñó Sebas, aparte de Sebas, y ahí con Hash y Tomás y Dan. ¿Dónde eh, fue el lugar más no que pusiste música? En Alemania. en... en Pontevedra, uh -huh. el Hugo, uh -huh. Orange. Como é o teu nome artístico e como a xente pode contactar contigo para facer unha pintada? O nome de artístico e teño este Ready Game y hay sobre demás de demás, ahí me aconseja unos eventos. Vale, gracias. Moi ben, Sara, unha mm. estupenda entrevista. Mm. Entón, Fran Rey, que sí. un chico coa sí. síndrome de Down, sí. se gana la vida, sí. como? Mm. Que fai para gañar dinero? Eh... Pincha música. Sí. Pincha música. Sí, sí. Vale. E quen lle gusta especialmente a, a Fran? David Guetta. Ah, lle gusta moito David Guetta. Uh -huh. O sea que o mellor podemos pensar en adicarlle unha canción, sí, pero antes vamos a facerlle un pouco de publicidade. Vale. Vale, creo o seu nome artístico? Rei DJ. Hey, DJ. Rey DJ, vale? El forma parte uh -huh. do grupo de DJs dunha empresa que se chama Mass Music, sí? Unha ah. empresa que está en Coruña, pero aleva un ferrolán estupendo, que é Tomás, vale? Tomás fundou esa empresa e ten ah. agora un grupo de DJs que se dedican a ir ás bodas, ás festas, aos bautizos sí. e Di, Rey DJ é un eles, sí? Sí, sí. Pero é un chico coa síndrome de Down que lle gusta moito, moito David Guetta. E por eso, José, llevamos a dedicar este tema de David Guetta, vale? Vai por Rey DJ. Uh -huh. eh, hola, boa tarde. Como te chamas? Francisco. Canto anos tes? 25 anos. Contanos a que te dedicas como te esta vida. me dedico como Recordamos que estamos na Radio Filispín A radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos Na FM 102.3 escoitando este fondo musical estupendo que temos de David Guetta, vamos a dar paso á compañeira Sara Gustavat, Sara Bu, como lle chamo eu, sí. que hoxe está un pouco, un pouco nerviosa. Porque temos un convidado aquí no estudio, que é un chico estupendo, que la non lo vai a presentar, pero que ten moito que ver con Sara e cos seus nervios de hoxe, vale? Pero xa falamos que podemos estar nerviosas, pero facer as cousas igual, verdad? Entón, Sara, cando ti queiras. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Sara voz Os voy a aceptar a un chico guapo. Estoy mirando hoy. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. ¿Y cuántos años tienes? Eh, veintiocho. 28. ¿Dónde naciste? En la Evaca, Evacarita. Explícanos dónde queda esa isla. Vivo en, la Nachuela. ¿Cuándo llegaste en este país? España. ¿En Instituto Estudias. Todo es bello. Mani, cuéntanos lo que más te gusta del instituto. Torial, Nazame, Banaceto y Pupul. Mani. Espera. Mani. Eh, espera. ¿Te gusta que lo es eso? que más te gusta del farol? Me gusta Taro Bello. ¿Y quiénes son tus amigos y amigas? Nosa, Oscar, Daniela, Lucía, Martina, Miki, Ale. Les mandamos un bico a todos ellas, ¿eh? Sí. ¿Y tienes novia? Sí. ¿Y qué es, ella? Sala. Sala González. O sea que Sara. Sara Botobar. Ella, Sara Botobar. Bustabad, ella es tu novia. Sí. La chica que te está haciendo las preguntas. Sí. Sí. Anda. O sea que os habéis hecho novios. Sí. Mm-hmm. Pues enhorabuena, dos, ¿vale? Gracias. Gracias. Muy bien. estupenda entrevista, vale? Grazas a Daniel Oxe. E, eh, mm, eles pediron expresamente que puxéramos un tema moi bonito que vai empezar a sonar, vale?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 darlles a enhoraboa a Sara e a Daniel que esos nervios mmm, nos xogaban unha mala pasada, verdad Sara? Pero xa está, estuvo ben, vale. sí? Así que fabuloso. Ben, pois vamos a ir dando paso a outros temas tamén da actualidade, vale? Que son igual de interés tamén para as persoas coa síndrome de Down. E, eh, e agora cando sonan os pitos Que sona esta canción que empezamos a falar de comunicacións, de comunicacións, de transportes, das dificultades para a mobilidade de moitas persoas, en particular das persoas coa síndrome de Down. E a nosa compañeira Teresa Vázquez inicia a súa, a súa sección hoxe un convidado que temos aquí no estudio. Ola, moi boas tardes Pois outro martes máis Comenzamos o programa eh, coas novidades sobre o transporte público Eu xe farei unha breve introdución porque o que realmente importa é escoitar ao noso convidado Queremos contarvos eh, que o Foro Ciudadán do Tren e a Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca están a traballar xuntas tomando decisións coordinadas e con obxectivos claros. É o momento de falar de mobilidade sostible, inclusiva e accesible. Sempre poñendo as persoas no centro, sobre todo as que atopan máis dificultades no seu día a día. O pasado vernes, a Plataforma por un Transporte Digno solicitou unha reunión urxente coa representante mm, a directora territorial da Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes, que é a máxima responsable do transporte na provincia da Coruña, Mar Ferreiro, e tamén coa delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Neiros. Con esta última xa tivemos fai uns anos unha reunión. O obxectivo desta reunión é lembrarlles unha realidade que todos coñecemos ben A nosa comarca non só carece do tren, senón que tamén sofre incidencias constantes, poucas frecuencias de servicios, rutas pouco adaptadas ás necesidades da cidadanía e percorridos que non responden a criterios de rapidez nin eficiencia no transporte público por estrada. É moi necesario contar con un tren do século XXI, pero temos que ter presente que cando chegue o tren, si é que chega, non vai resolver por si só todos os problemas de transporte na nosa comarca. Estamos á espera de unha resposta a esta solicitude da reunión, coa esperanza de que sexa atendida canto antes. E antes de dar paso ao noso convidado, eh, quero deixar unha pequena reflexión. O sábado 21 de marzo celebramos o Día Mundial das Persoas con Síndrome de Down. E convén lembrar algo esencial – Todas as persoas teñen dereito a moverse con liberdade, autonomía e dignidade, tanto na nosa comarca como en calquer outro lugar. Para moitas persoas con síndrome de, de Down, usar o transporte público significa independencia. Poder ir ao traballo, acceder á formación, quedar cos amigos ou participar plenamente na vida social sin depender constantemente de outros. Vosotros pensades que eh, o noso transporte público da comarca incluye a todas as persoas? Deixo esa pregunta eh, flotando no aire. Eh, o meu compañeiro Manolo retomará o tema en breve. E agora sí, vamos a presentar ao noso convidado, Fernando Ramos, boas tardes. Hola, boa tarde. Eh, momentiño, que temos que Non sei se se oía antes, cando dixeches boas tardes, que penso que ahora si se oye ben. Sí. Ahora sí. Bueno, pois pues nada, eh, empezo eu, eh, continuará Manolo. Eh, bueno, contanos cales son os avances do Foro Cidadán do Tren, que iniciativas temos preparadas estos días para nosa comarca. Bueno, avances, avances, por desgracia, e lamentablemente, todavía non hai. O que si sí hai é que estamos logrando entre todos e todas a mobilización importantísima na rúa e a intervención eh, na sociedade en todo o tecido sociolaboral, socioeconómico e co apoio tamén dos medios informativos e agora, sendo o primeiro día tamén da Radio Filispín, por suposto <laughs> eh, estamos logrando que quede claro para as administracións fundamentalmente en este caso para a Administración Central, porque a que ten as competencias en materia de trazado de tráfico ferroviario, pero tamén para a Xunta, que ten tamén responsabilidades eh, e deberes que facer para que logremos esas melloras que nos deben a un ferrocarril do século XXI. Entón, estamos logrando que as administracións asuman que eh, non hai resignación na comarca, nin esta comarca, nin na de Eume e Ortegal, e que, polo tanto, as reivindicacións que estamos facendo necesitan unha resposta, unha resposta urxente e real. Entón, seguimos presionando e algunhas portas parece que se nos abren pero todavía, eh, por exemplo, estamos á espera de concretar unha xuntanza co secretario de Estado eh, eh, responsable da, de, do sector ferroviario, eh, vamos a ter tamén unha xuntanza coa gerencia da Renfe en Galicia, todo isto despois de Semana Santa, para lograr, por un lado, que se tome en consideración a millora de frecuencias e o aumento de, de, aumento de frecuencias e novos horarios que fagan realmente o tren un medio de transporte útil para ir a traballar, para ir a estudiar, para, bueno, para, para a vida, non? para todos os asuntos da vida. E eh, tamén que se plantee unha revisión das tarifas, porque incluso todas as cousas que nos atopamos cada vez que nos vamos empapando de información sobre a situación eh, do ferrocarril en España, en Europa, pero neste caso nos interesa en España, no mundo, e tamén a discriminación que sufrimos non son obsoleto do trazado, do tempo invertido en viaxe tan xa de outro tempo, non deste, horarios eh, deficientes e, eh, e tempo de viaxe longo, senón tamén a discriminación que sufrimos no coste do, do servicio. Entonces, tanto con Renfe como coa Secretaría de Estado, creemos que vamos a lograr, polo menos, que quede claro onde están as urxencias e que xa non admitimos máis dilaciones. Hai que empezar a tomar decisiones de todo tipo para que isto empece a resolverse. Moi ben. Vai continuar Manolo? Gracias. Como cree que vai influir a guerra e as comunicacións de nuestra comarca? Oh, pois pues, se as comunicaciones non as melloramos, tanto as ferroviarias como as que comentabades antes, Teresa, eh, además compañeras e compañeiros, merce, e eh, se non melloramos tamén o tráfico de por estrada, por transporte urbano e interurbano, pois eso significa que nos quedamos atrás en cousas moi importantes de calidad de vida, pero non só de calidad de vida, de independencia, como se decía fai un momento, para todas as persoas, con independencia de outro tipo de, de, de bueno, para todas as persoas. E ademais nos quedamos atrás en sinerxias moi importantes que significan generación de empleo, de postos de traballo, poder vivir e traballar na túa comarca, por elección, outra cosa que tamén hai xente que lle gusta e non está nada mal marcharse, e, pero que sea por elección, non? porque te obligan, e tamén poder estudiar e formarte na tua comarca, non ter que desplazarte a outros sitios onde tens que empezar unha nova vida con dificultades moi serias, empezando polo lugar da vivenda, por exemplo. É dicir, se non hai un transporte de calidad que é un dereito, non é un lujo, non é algo que, oye, a ver se, si, se si podemos conseguir, que bonito sería, é un dereito, pois eh, se entorpece a vida e se encarece a vida de centenares de miles de personas, sobre todo da xente que a mí me importa, que creo que nos importa a todos que estamos aquí, da xente das clase traballadora, que é a que ten dereito a ese transporte público digno e a un precio razonable e eficaz. Las personas con síndrome, con síndrome de Down, como yo, no puedo enseñar el, carne, el carnet de conducir. ¿Cómo cree, cómo cree que, que nos disfrazamos? años de trabajos, nuestros trabajos o cursos o para llegar a Chaimá? Pois un problema, claro, que tedes como colectivo, eh, pero xa non é só un problema das persoas con síndrome de Down, é que a tendencia no mundo, eh, nos din que é así, ademais, é que é xusto, que é correcto, é que cada vez debemos utilizar menos os vehículos privados, por moitas razones. Contaminan, colapsan as carreteras, generan accidentes, eh, en fin, son unha fonte de gasto, de fomentan a insolidaridade tamén, a, eh, e aparte perjudican o medio ambiente. Entonces, todas as persoas deberamos ter dereito a prescindir do vehículo. Teñamos ou non teñamos carnet de conducir, senón poder utilizar eh, os medios de transporte públicos eficaces, como decimos, e a un precio razonable por desgracia, as persoas, porque non é só síndrome de Down. Hai moitas persoas que incluso por dolencias de outro tipo, cardiovasculares, non poden utilizar o coche. Incluso non se tardará moito, polo que nos han dito, que na, na Unión Europea algo se vai a legislar sobre eso, es decir, que determinadas persoas con determinadas dolencias físicas, enfermedades, que todos estamos expostos, pois mm, se supone que ao volante poden ser un, un risco, entonces lle van impedir como van chegar esas personas a seguir facendo a súa vida e incluso a primeira cuestión, como chegar a tempo e de unha maneira razonable a asistencia sanitaria, pero pois a facer a vida, a facer a vida coa familia, cos amigos, a seguir traballando, ocio, etc. O transporte público é fundamental. Bueno, eh, Fernando, vamos a escoitar a un compañeiro de síndrome, con, con síndrome de Down, perdón, eh, que traballa no polígono industrial do Río do Pozo, chamase Toni, e vamos a escoitar as súas peripecias para, para ir a traballar. Bo día, don Echo. Buenos días. Bueno, podes presentarte ti, ti solo. Bueno, soy Antonio, tengo 21 años, vivo en de Puntal, eu eu salgo en casa de... E, eh, e eh, traballas? Traballo en no, en Rui de Posto. Cal a tua empresa? Mi empresa é Pulambía. Ajá. Uh -huh. Eh, contanos un pouco como faz cada día que tes que ir ao traballo. O traballo teño que coñer el bus para ir a... para ir trabajo. Estou esperando coñer el bus hasta, hasta Frixeiro. O sea, que vas de Neda, de, Neda de Opundal Pundal sí. hasta Freixeiro. Sí. En Freixeiro. E... E depois de Frixeiro vou ir a Martasi. Sí chamas o taxi. E depois vou a pa polígono. Para o polígono do, do Río do <laughs> Pozo. Pozo sí. Vale. E cantos anos levas así? Cantos anos levas? 16 anos. 16 xa? Sí. Levas traballando 16 anos? Sí. Ah, é así? Sí. É decir, que os taxistas están encantados contigo. Encantado. A, a, a, mi, a mis compañeros de, de, de trabajo estou o recurso deles. Sí, non teño dúda, pero digo eu, os, os, os taxistas están encantados sí. porque ti eres un cliente estupendo todos sí, os días. Todos os días. Tes sí. que pagar todos os días o taxi sí. para chegar ao traballo, non? Sí. Bueno, pero sí que é verdad que no traballo estás contento. Sí. Vale, pero eh, que preferirías? Porque eh, que debería haber dende o Puntal hasta o río de po do Pozo? que, que así xa te solucionara? Que debería haber? Debería ser que el bus que resonar un pouco Exacto. vai hasta Fixeiro Exacto. E depois tiño que coller taxi. Claro, e se houbera un bus que che levara de Neda ao polígono do Río do Pozo, sí. xa estaba, verdad? Sí. E aforrabas moitos cartos. Sí. Eh, non hai duda. Moi ben, pois moitas gracias, vale, Tonecho. Graciñas. Es unha prueba. Me, me, me gustaría saber qué le parece a usted esta situación y lo que, y, y lo que se debería hacer. Pois é unha situación que é increíble que siga existindo porque cando se crea un polígono industrial e un polígono industrial que crece, que, que además esos son os objetivos dos polígonos industriales que empecen con un número X de empresas pero que vayan a máis, unha das primeiras cuestiones que hai que calibrar é eh, e decidir e trazar é precisamente a comunicación dos traballadores e traballadoras que van a acceder a ese polígono para que podan prescindir na medida do posible do autobús. Efectivamente, hai moita xente, perdón, do vehículo particular, <laughs> ao contrario, para que podan acceder a un autobús. Evidentemente, non todo o mundo Eh, vai ter eh, lle vai vir ben ese autobús eh, e por desgracia vai haber xente que vai seguir pensando que o seu vehículo privado é o que lle dá máis mobilidade, é o que lle dá máis independencia, pero hai moitísimos traballadores e traballadoras, e iso é unha experiencia en toda España, que se se pon un transporte colectivo público eh, que lles permita chegar a tempo ao traballo, unha parte importantísima, xa digo, non, non, será, non resolverá o problema de todo o mundo, pero se unha parte importantísima de traballadores e traballadores prefiren ese transporte público. Vas máis descansado, eh, eh, menos risco, menos gasto, entonces é increíble que non haxa unha oferta, insisto, non todo o mundo. A mellor hai xente que di, oye, pois pues, o sinto, pero eh, vou como de coche porque donde vivo, bueno, vale, hai excepciones, pero ese servicio hai que empezar a, a, a convertirlo en realidad e que chegue hasta donde chegue, porque a experiencia dice que cando pos un servicio público, de transporte público, non suelen ir a menos, suelen ir a máis. Es decir, cada vez máis xente se vai incorporando a ese, a ese servicio. Incluso hai empresas que sí, por máis capacidade económica e máis visión, e tamén porque hai comités de empresa que presionaron, que se movilizaron, pois son das cuestiones que ten a obriga e eh, que lle interesa tamén, non sei por que lle obrigaron, senón porque as empresas pues, pois demostran que, que lles interesa. Hai menos accidentes en itinere, hai menos... Pois hai empresas que están poñendo transportes colectivos ao servicio dos traballadores e é unha mellora que hai que... É increíble que en ese sentido vayamos atrás. O que teríamos é que estar debatindo non do problema de por que non existe, senón como melloralo, como acrecentalo, como facelo cada vez máis eficaz. Grazas, grazas, Fernando. Bueno, eu vou terminar vou terminar improvisando un pouco porque ahora lembrome ao estar falando, lembrome de en unha ocasión estábamos en Fene xa estábamos en bus, había unha cola espectacular, casi nos peleábamos para subir no autobús porque quedaba xente sempre na parada sin, sin plaza eh, normalmente a xente nos coñecíamos os que íbamos a traballar. Pero un día concreto había unha parella de ancianos que iban ao médico a Coruña. Eles estaban esperando o autobús que iba directo pola residencia, ao que estábamos acostumbrados fallanos, con, con, co anterior servicio que había. E eh, chegaron á parada, encontraronse que o autobús non pasaba pola residencia, que iba directamente á estación de autobuses, puñéronse moi nerviosos, tuvemos que acompañar para que puideran coller un taxi, pero o que me lembro e do nerviosos que se puxeron. O sea, eh, que temos que cuidar aos, aos nosos ancianos tamén que sean independentes para pa, pa a vida. apartado final de con T mayúscula, ¿sí? Con T de teima, con T de tenacidade, con T de Teresa, con T de transporte, con T de tempo que estamos a vivir, con T de tensión, pero tamén con T de ternura, ¿sí? E hoxe queremos rematar poñendo en voz o manifesto en dereito das, en defensa dos dereitos das persoas coa síndrome de Down que nos van a ler Manolo López e Sara Naveiras para ir despedindo este programa. Cando que irades, compañeiros? O sábado foi 21 de marzo e conmemoramos o Día Mundial de Síndrome de Down e queremos dizer a todo o mundo ben alto e ben claro que ten síndrome de Down non é un problema, nin unha dificultade, nin un impedimento, nin unha limitación. A limitación tena que quen pensa contrario, porque as persoas coa síndrome de Down somos como calquera outra, sentimos, pensamos, queremos, divertímonos e, e temos metas e aspiracións. Por iso, un día como hoxe queremos deixar claro. Seguid, seguid. A ver. Eh, eh. Ah, vale, vale. mentras vamos escoitando esta canción tan bonita de Bob Marley de Alma Rebelde, porque como sempre decimos, non nos resignamos, non nos conformamos, verdad Manolo? Sí. Sigue cando irás. Vale. Queremos tener las mismas oportunidades que, la, que las demás personas porque de tener un cromosoma extra no puede ser la excusa para privarnos de nuestros derechos. Tenemos derecho a participar y ser parte de nuestra comunidad y que se nos trate como personas adultas. Queremos tomar nuestras decisiones que nos dejen equivocarnos, personas y ser personas autónomas e independientes. Estamos cansados de que piensen por nosotros de que no se etiqueten y, que, y de todos los prejuicios que existen sobre las personas con síndrome de Necesitamos que los derechos, recursos ordinarios de la comunidad que usamos sobre las personas, educación, transporte, sanidad o vivienda funcionen bien, porque son los que nos incluyen. Todo isto queremos que este 21 de marzo, Día Mundial das Persoas con Síndrome de Down, sexa un día para facer oír a nosa voz e para reclamar unha sociedade máis inclusiva, da que todas as da, hoy, da que todos e todas formemos parte de, de verdade. Moitas grazas. Moitas grazas a todos. Non son eu, Steve. Yo a la guerra. Se vamos rematando Hasta aquí llegó nuestro programa Queremos recordar que estamos la Radio Filispín Que somos ¿Me ¿Quiénes somos? Somos, somos Teima somos Teima Sara. Damos cima, damos perdón. eh, que hacemos? Na terraza. En onde? La terrible. E comunitaria da terra de Trasancos. Na FM 102.3. Con moitas voces que ahora, todas xuntas, antes de despedir, queremos decir... Non a guerra. Non a guerra. A guerra. Todos xuntos. sabedes que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza. De acordo? Así que verémonos, escoitarémonos ben pronto. Grazas. Son as sete.